Dudaizpiri gabe, eh, oso garantzi handia du erabakio hori ba, emini bai, baina baita ere e, prozedura entzat, Eta duda izpirik erabaki hori aportatua izango dela eta hauzia izango den egun horretan, eh, baita ere eh, espainol epailei argiki irakutsa izango zaie, beste estatu batean, hau da frantxez estatuan, aktivitate berdina ere mateak ez duela suposatzen penalki e, arazoak eta kondena bat izatea. Ba, espero dugu, bai nola ez, hau izango dela e, azken e, euroa gindua, e, duda, duda izpiri gabe, e, horrelako motivazioak dituen e, azken, azken euroa gindua, ez baita onartzen ahal gaur egun e, Europa mailan, 2006an, orain ikan olako eskubide oinarrizko, oinarrizkoak bortxatzen dituen horrelako prozedura batzuk segitzea. Gaur jala ere pozik, eh, lehenik ba, gindua ez estatua izan baita, bon, beraz niretzat pertsonalki eh, kargu bat butiago, karga bat butiago, Baina nire pozik, eh, be, ez, eh, duden hilabete duhtetan izango den, ez, hauzi eh, hori madrilean, ebe, erabaki hori baiatzen alko dela, ez da erabaki oso pozitiboa da. E, bo, abokatuak espikatu duen bezala, ez da soilik erabaki tekniko bat, jaiten azaltzen dute, ala ere ditudan inkulpazioak ez dela ez delitu bat edo krimen bat, Eh, hori uh, importantea da, zenta ez naiz bakarra ez, inkulpazioiak ukaita doziak jogetan, horretarazten dut doziak jogetan aurkitzen gira, bai jirako militanteak badira ere bai presoen abokatuak, badira ere bai mediku eta psikologoak, ez, segurtatzen dutena sigimendu bat eh, eridinen, eridiren presoai, badira ere sinide batzuk eta presoi batzuk. Nunko ahunkituak gira ahonta presoen aldeko mugimendu urtan, ez, ibitzen, giren eh, militante, militante batzu. Baina gaur pauek errandu ala ere, eh, ezin zela hori ala ere bururaino eraman.